Brhlím oči brhlím, už dlho hľadám a nie sám, takzvané lepšie časy, tie sa skôr objavujú tam, kde už návratu niet, aspoň nie pre tých, ktorí nemajú osobnú skúsenosť s cestovaním medzi jednotlivými obdobiami. No a zrejme, ak by k tomu prišlo, asi by väčšina išla skôr tam, kde to už pozná ako do budúcnosti, lebo do nej v podstate smerujeme neustále, ale to, čo máme už odžité, to sa nám už stráca len v tzv. nenávratne a aby sme si tento uplynulý čas aspoň pripomenuli, k tomu slúžia napríklad takéto momenty. Jednému z nich hovoríme Petrolejka, tá je tu aj 13. marca roku 2024, ktorý sa ešte historicky znemožniť nestihol ale netreba sa báť, on sa už niekto nájde, kto to za nás urobí. Treba si len počkať, kým sa rozhýbe. Zatiaľ si môžeme vystačiť aj s tými, ktorí sa o to postarali napríklad v rokoch predchádzajúcich. No a príjemné spomínanie na staré dobré časy vám z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak, aj napriek tomu, že nasadáme na doslova šialený kolotoč. ten svět takový, jaký je. Báječný, skvělý, jenomže k nám dvěma tak málo pasuje a my ho změnit nemůžem. Proč to nejde, když to má jít? Kde se to celé vykolejí? Proč to nejde, když to má jít?

taky Nesmíš se bát a dál přijít. Štěstí se svítí bílou holí, je slepé a k nám netrefí. Láska je krásná, ale bolí, rozbije se vždy na střepy. V kolo točí, se všechno se mnou such know. Milanom Kolotoči. Tak to je pesnička zo zatiaľ najčerstvejšieho hudobného produktu, tiež jedného z marcových oslávencov a tým je Ľudská Vondráčková, MDŽ, nový termín, no a v tomto roku už po 44. krát, keďže je ročníkom 1980, Letokruhy. To je album, ktorý mala možnosť ponúknuť minulý rok, v ostatných sa celkom rozhýbala Mnohí samozrejme ešte spomínajú na tie začiatky, keď prišla s marmeládou a albumom rok 2060 nasledovala Atlantída, potom aj návrat k predchádzajúcim pesničkám a e, niečo ako výberovka doplnená o nové songy, Malá mořská víla, Manon, Mayday, Boomerang, Fénix, Dárek, Oheň, no a Rúže, Láskoviety a letokruhy, to je trojlistok tých najčerstvejších, ktoré prišli od roku 2018. Takže dnes takto v úvode v rámci Petrolejky, ktorej poradové číslo je 1035 a bude sa točiť okolo aktuálnych termínov. Pokiaľ ide o najdôležitejšie piliere, máme tu opäť tri. Čerstvú jubilantku Martinu Čilagovú alias Tinu. Potom je tu Pavel Novák, ktorého nedožité 80. výročie narodenia si je možné v tomto časopriestore pripomenúť. No a žiaľ, máme tu aj ďalší čerstvý odchod a môže byť, že mnohí už zaregistrovali, že nás opustil Ľubomír Stankovský. Dosť výrazný element, nielen čo sa týka e, stoličky bubeníka, ale všeobecne bol neprepočutelný vo svojej dobe a aj neprehliadnutelný. Život nám priniesol aj takúto prekážku do cesty, tak sa ju pokúsime dnes akým takým spôsobom teda preliesť. Popri tom samozrejme nebudú chýbať ani tri pesničky z roku 1971. Do tohto leto počtu sa dnes pozrieme. No a nebudú chýbať ani udalosti a jednotlivci, ktorých si spájame práve s tým najaktuálnejším e, termínom, pokiaľ ide o 13. marcový deň 73. v tomto kalendárnom roku tak e, na Slovensku je meninovým oslávencom Vlastimil, majiteľ mena slovanského pôvodu, významovo milujúci moc, vládu, našli by sme ich minimálne 150. V Českej republike je to Rúžena, to je ženské krstné meno, ktoré vzniklo ako preklad latinského mena Róza, čiže Rúža. Cirkevný sviatok pripadá na 23. august, pripomína Rúženu z Limy domácká, respektíve linková podoba mena Ruženka, Ružička, Rúška, ehm, latinskou variantou je Rozália, španielskou zase Rosita. Ktorýmkoľvek svetom sa obzriete, môžete nájsť druže aj trne vedľa nich stojace, ale to už ehm, nie každá zase ružička vidí takýmto spôsobom a sú také, ktorým tie ostne aj celkom pristanú. No a môže byť, že ten, kto vedľa nich stojí v pozícii toho ostňa, sa dočka aj verzie, ktorá bude opisovaná v nasledujúcej pesničke. Mierime teraz za rodákom z Košíc, e, Lukášom Adamcom, ten je od Ľudsky Vondráčkovej mladší o 7 rokov, slovenským e, spevákom, predtým vodnopolistom, vyrastajúcim v hudobníckej rodine. V 2011 sa stal víťazom druhého ročníka súťaže Československá Superstar. No a odvtedy už ponúkol tiež niekoľko albumov, aj tých solových, nielen s kapelou Siempre, s ktorou svojho času fungoval. No a tak si poďme pripomenúť jeden z jeho najčerstvejších singlov, ktorý dostal názov Tam sme a tam asi aj <laughs> najväčšou pravdepodobnosťou zostaneme. Pamätáš na náš prvý bosk? Pálil ako roztopený vosk. Pamätáš na tú con až na náš krásny sen. So mnou a ja s tebou zostarnem. Som tu stále a my sme tu. V 2009 sa to všetko rozbehlo, čo sa týka speváckej kariéry a koncertovania s prvou vlastnou kapelou Siempre. Nahrali aj album v 2010, klip k pesničke Siedma brána. No a v 2011, keď došlo na účasť v spomínanej súťaži Československá Superstar, tak došlo už potom pomaličke aj na solovú kariéru a to sa spája s 2013, keď došlo na začiatok tejto novej cesty a prišli aj albumy. A takýto singlík e, v, pred krátkým časom by sa dalo povedať. No ale to je zo strany Lukáša Adamca v podstate pre dnešok aj všetko. Svojho času sme ho mali na telefóne. Sľúbili sme si, že sa ešte spojíme, ale potom už nejako tie telefóny nefungovali. A to nie je jediný prípad takýchto by sme našli ešte celkom dosť, ale to už nech si každý eh, vyhodnotí po vlastnej linke, čo sa týka interpretov. Prejdeme teda k udalostiam, ktoré nám aktuálny termín postavil do cesty a historici to tiež svojho času opisovali aj týmito slovami. Keď napríklad eh, v českých krajinách bol svojho času, a to už je pekne dávno, ale je to jubileum v roku 1454 bol obnovený zemský súd. Znamenalo to významný príspevok k upevňovania poriadku v krajine. Na Pražskom hrade sa v roku 1495 e, zišli tí tzv. E, pohlavári kráľovstva Českého a rozhodovali, že všetky e, doklady do zemských dosiek budú dávané už len v jazyku českom a nie v latinčine, ako to bolo doposiaľ. V roku 1639 e, pomenovali známu americkú Harvardovú univerzitu podľa významného britského duchovného a učenca Johna Harvarda. Stalo sa najstaršou americkou vysokou školou vôbec. Britský astronóm Frederick William Herschel objavil planétu Urán. Písal sa rok 1781. František Jozef I zrušil väzenie na brnenskom hrade Špilberg v roku 1855 13. marca. Tieto priestory sa potom premenili na vojenskú kasáreň a vydržalo to ďalších 100 rokov. V 1870. v Martine začali vychádzať trikrát do týždňa národné noviny, orgán Slovenskej národnej strany do februára 1948, predtým sa volali Pešť Budínske vedomosti, a vychádzali v Pešti, čiže v dnešnej Budapešti. No a v roku 1881 ruský cár Alexander II. Nikolajevič bol bombovým útokom zavraždený blízko svojho paláca. Cár z rodu Romanovcov, známy aj ako osloboditeľ, kvôli svojej reformnej činnosti a zrušeniu nevoľníctva. No a keď už začnete takéto veci rušiť a búrať, tak sa stane, že ste zrazu trňom v oku. Opäť sa dostávame k trňu. Bola za jeho vlády zavedená aj vojenská povinná služba od 20 rokov, zavedené štátne školy, povinná školská dochádzka a bolo toho celkom dosť, o čo sa postaral. No, 20. storočie si prebehneme po pesničke, teraz už naša pozornosť bude sústredená aspoň vďaka trom nahrávkam za rodáčkou z Prešova sa otočíme 11. marca, čiže pred dvomi dňami z pohľadu premiéry si svoje 40. narodeniny pripomenula Martina Čilagová, neskôr teda Kmeťová. V hudobných vodách sa jej zvyklo hovoriť iba Tina, speváčka, ktorá sa v ostatnom období podielala aj na moderovaní projektov typu už spomínanej Superstar alebo Hlas Československa po tej speváckej stránke tam snáď niečo vytýkať, možno nejaký ten repertoár by sa dal, ale inak spevácky je to naozaj výborné. Takýchto talentovaných interpretov veľa nepobehuje, či už to teda dokázali pretaviť do podoby pekných pesničiek, to už si samozrejme každý musí e, zosúľadiť e, so svojím vkusom sám a snáď je to pochopiteľné, o chápaní bude aj prvá pesnička, ktorú si dnes z tejto sorty nahrávok pripomenieme. Poviem duše tme rozíbe Ráno ťa už nepoznám Ten, kto má čo ich asi láka zakázaných vecí chuť tak trochu sa v ten vlákať viem, nemôžeš zabudnúť príbeh rád ten krátky príbeh dám. absolventka gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Po gymnáziu ju potom prijali na štúdium herectva v Banskej Bystrici, ale pracovné vyťaženie rozhodlo o tom, že štúdia prerušila. Od roku 2003 je na tej hudobnej ceste a ponúkla už aj dva albumy, ktoré predchádzali tomu titulu, za ktorým sme sa dnes obzreli ako prvým. Veci sa menia, to bol tretí štúdiový album z roku 2009. Rádiovým hitom sa stala skladba Príbeh s rytmusom. No a jadrom všetkých skladieb je R&B. K nemu sa pridali aj jazzové prvky, napokon pesnička Mám chuť na niečo chladené, povytiahnutá z repertoáru skupiny Elán, v tom čase tiež vzbudila pozornosť, veci sa menia, a Chápeš. To bol taký swingový titul, čo sme si v podstate teraz aj pripomenuli. Pesnička, ktorá tento album otvárala s 12 nahrávkami. Potom nasledovali samozrejme ďalšie produkty, aj titul Sexy, aj výberovka z roku 2012, no a 2014 bola o amplaktových verziách pesničiek, návrat k rokom 2004 až vtedy teda aktuálny termín 2014, tak sa aj k tomu o chvíľočku vrátime a snáď bude súhlasiť každý. V názve pesničky je napísané to, že by s tým nemal mať nikto problém. K tomu sa dopracujeme po udalostiach z 20. storočia, ktoré prináležia k termínu 13. marcový deň. V americkom štáte Tennessee postavili mimo zákon E, evolučnú teóriu. Je tomu 99 rokov. O tri roky neskôr e, v San Francisco e, Valley nedaleko Kalifornie v Los Angeles sa pretrhla hrádza vodnej nádrže pričom zahynulo okolo 700 ľudí, škody sa odhadovali na 15 miliónov dolárov. Dnes má 90 Káčar Donald, aspoň teda v roku 1934 vznikla táto slávna postavička Volta Disneyho. U nás boli v kurze iné postavičky o 5 rokov. Jozef Tiso a Ferdinand Ďurčanský rokovali v Berlíne s ministrom zahraničných vecí Joachimom von Ribbentropom a Adolfom Hitlerom. Ten oboznámil Jozefa Tisa s úmyslom obsadiť Čechy a ak Slováci nechcú byť obsadení tiež, majú okamžite vyhlásiť samostatnosť ktorú bude Nemecko garantovať. Jozef Tiso odmietol vyhlásiť samostatnosť prostredníctvom nemeckého rozhlasu v Berlíne a ešte práve z tohto mesta požiadal vtedajšieho prezidenta Emila Háchu, aby na 14. marca zvolal poslancov nemu slovenskej krajiny na mimoriadne zasadnutie. Aký to nabralo smer, to už e, z dnešného pohľadu e, myslíme si, že vieme. Zvyčajne teda k tomu slúži tzv. No, odkaz historikov, ale tiež nás presviečajú niekedy, že dejiny mohli byť úplne iné. Rok 1943, vtedy sa skončila bitka pri Sokolove, ozbrojené stretnutie medzi jednotkami prvého československého samostatného práporu a jednotkami dvoch bojových skupín 6. a 11. nemeckej divízie ktorá sa uskutočnila od 8. do 13. E, marca 1943 pri obci Sokolovo, nedaleko Charkova na Ukrajine vo vtedejšom sovietskom zveze. Bola súčasťou širšieho ozbrojeného stretnutia počas tretej bitky o Charkov. Československým vojakom sa s podporou sovietských jednotiek podarilo odraziť nemecké útoky a zabrániť im schodu prechod e, cez rieku Mža na najkračom úseku smerom na Charkov a bola aj námetom dvojdielného československého filmu z roku 1974 v režii Otakara Vávru asi najvýraznejšou postavičkou kapitán Otakar Jaroš, veliteľ prvej roty, ktorý aj hrdinsky padol v boji bol vôbec ako prvý cudzinec posmrtne vyznamenaný najvyšším sovietským vyznamenaním hrdina Sovietskeho zväzu. Účasť československých vojakov v boji mala veľký ohlas v protektoráte a vytvorila aj dobré podmienky pre politické rokovania potom medzi Benešom a Stalinom, ktoré vyvrcholili podpisom zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci v decembri 1943 v Moskve medzi vtedajším Československom a Sovietským zväzom. No a neskôr sme si slúbili teda bratstvo na väčšie časy, ale asi sme už väčšie časy prežili. Rok 1948 v Prahe sa uskutočnil štátny pohreb ministra Jana Masarika. Československá verejnosť to využila ako príležitosť k vyjadreniu svojho odporu voči zriadenému tzv. nedemokratickému režimu v tom čase a aspoň pre túto chvíľočku to uzavrieme pohľadom do roku 1950. Naštvaní boli vtedy hokejisti, reprezentanti Československa, zišli sa v reštaurácii u Herdíku po tom, čo im súdruhovia nedovolili odcestovať na majstrovstva sveta. Začalo sa samozrejme nadávať na komunistov a celý tým šiel nie na svetový šampionát, ale do väzby 11 hráčov bolo odsúdených dokonca za vlasti zradu a špionáž. Ešte aj takýmto spôsobom. Za dobrotu na žobrotu. No, viem, že povieš áno. Tak to je titul, ktorý nás v tejto chvíli čaká. Už bol nenápadne avizovaný. Trošku akustickej muziky si teraz zo strany Martiny Čilagovej vypočujeme. control. december 2014, vtedy ponúklo vydavateľstvo tento produkt amplaktový, obzeranie sa za ostatným desaťročím, pretože vznikol práve k desiatému výročiu od vydania prvého štúdiového albumu a mapuje to najzásadnejšie skladby, kariéry tejto dámy v akustických úpravách. Vznikli aj dve spolupráce s Delikom a Rytmusom, pesničky sám sebou, respektíve všetko má svoj konec. No a e, skladba Je mi jedno pochádza e, z albumu Separa, čiže projektu Pirát práve z roku 2014. No a bolo to celkom príjemné obzeranie sa za niektorými skladbami, ktoré vznikali či už v spolupráci s Marošom Kachútom alebo Tomim Popovičom a ďalšími pochopiteľne. Že e, aj takúto podobu mali jednotlivé pesničky zo strany Martiny Čílagovej. Samozrejme, mali by sme jej teda hovoriť Kmeťová, keďže tam bolo manželstvo s reperom Michailom Kmeťom, ktorý je známy pod pseudonymom Separ. E, plodné je to teda aj po, čo sa týka detičiek. V roku 2013 syn Leonard alebo Leonardo No a o dva roky neskôr e, dcéra Tia Liliana. Tak toto sú tiež produkty, ktoré z tejto strany vyšli na svetlo sveta. No a ešte si pripomenieme jednu nahrávku z takých tých čerstvejších o chvíľočku, ale ešte si zrekapitulujeme aktuálny dátum aj čo sa týka druhej polovice 20. storočia, keď medzi štátmi Európskeho hospodárskeho spoločenstva s výnimkou Spojeného kráľovstva. V roku 1979 nadobudol platnosť Európsky menový systém so spätnou platnosťou k 1. januáru toho istého roku. Rok 1988 do prevádzky uviedli najdlhší tunel pod vodou Seikan, spájajúci japonské ostrovy Honshu a Hokkaido. Bol otvorený ako železničný tunel, najdlhší cestovný na tejto planéte Skúste si predstaviť, ako by to vyzeralo u nás, keby sa začalo stavať niečo, čo má dĺžku takmer 54 km. Nevieme kratšie tunely zrealizovať, respektíve sprevádzkovať. No a prechádza teda pod morským dnom v dĺžke 23,5 km. takmer. E, v septembri 1971 sa začali počiatočné práce na tuneli a po zložitej alebo po zložitej práci v ťažkých geologických podmienkach e, zahynulo 34 ľudí. 27. E, januára 1983 japonský minister vtedy odpálil nálož, ktorá dokončila prieskumný tunel. Ten hlavný dokončili 10. marca 1985 no a otvorili ho potom teda o 3 roky neskôr. Celkové náklady dosiahli v prepočte niečo cez 3,5 miliardy dolárov, keď teda nebudeme e, do toho počítať tie tzv. jeny. U nás teda tunel má ešte svoj podtunel a to by sme sa teda divili, ako krásne si žijú tí, ktorí sa k týmto grošíkom svojho času dostali ale to sa veľmi nerieši. 43-ročný muž, ktorého polícia neskôr identifikovala ako Tomasa Hamiltona, v roku 1996 eh, zastrelil v telocvični základnej školy v škótskom Dumbléne 16 detí vo veku od 5 do 6 rokov a jednu učiteľku. Kedy si bol vedúcim skautského oddielu, odkiaľ ho pred viac ako 20 rokmi vylúčili za nevhodné správanie, tak to chcel potvrdiť, žiaľ teda tým najsmutnejším spôsobom. O rok neskôr slovenský prezident Michal Kováč vyhlásil referendum na 23. a 24. mája so štyrmi otázkami. Tri sa týkali vstupu Slovenska do NATO, jedna priamej voľby hlavy štátu, typický koniec to malo slovenský, neskôr bolo referendum zmarené. V ten istý deň ale Američania riešili úplne niečo iné. Dnes si všímajú viac to slovenské. Nad štátom Arizona údajne 10 tisíc občanov spozorovalo UFO. No a odvtedy sú možno niektorí úplne unesení. Ešte rok 1998 juhokorejský prezident Kim Tae-jung udelil rozsiahlu všeobecnú amnestiu 5,5 miliónu Korejčanom to ako keby amnestoval celé <laughs> Slovensko a ešte niekoho navyše. Tá sa týkala širokej škály trestných činov a priestupkov od politických väzňov až po tých, ktorí riadili motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. Takže takéto veci sa tiež diali 13. marca svojho času a odvtedy máme dovolené napríklad rásť a môžeme. Bude to aj v pesničke premietnuté. nastávam už krát Na dne je ľahké ostať na pochybách. Vedľa môj najlepší nepriateľ strach. Skúšam ma, kedy to vzdám. Aj keď z tých pádov zo pár mám, no je to jak má, vďaka ním som to ja. Môžu si vravieť, čo chcú, ja som dala môj úsmev na piedestál. Chceli nás zakopať pod zem, no nevedia jedno o nás, že môžeme rád. Ver mi, že to pôjde, že budeme OK, ja viem Môžeme, môžeme, môžeme, môžeme rásť. Ja viem, že môžeme, sme semienko v pôde, čo čaká na dážď. Nech môžeme rásť. Na chvíľu vždy lepšie vidím, kam kráčam a s kým. Povedz, na čo by som si mala utierať slzy, zalievajú ma, keď neprší, iba mrholí. Keď slnko spí, chceli nás zakopať pod no nevedia jedno o že môžeme rád. Ver mi, že to pôjde, že budeme OK, ja viem, že môžeme, môžeme, môžeme, môžeme rád. viem, že môžeme, sme semienko v pôde, čo čaká nás. a llenar najčerstvejších nahrávok, ktorá pribudla zo strany aktuálnej jubilantky Tinino. Niekedy ten dobrý úmysel sa nedá uprieť, čo sa týka pesničiek a obsahu, ale nám, ktorí sme rozmaznaní kvalitnými textami, tak niekedy nás srdce bolí pri rôznych rímoch, a myslia si niektorí textári, že stačí záverečná samohláska aby sa to rímovalo, ale niekedy by bolo dobre, keby si nad tými textami aj dlhšie posedeli a trošku potrápili Makovice, lebo potom z toho trhá všetko možné, nielen srdečný sval, aj keď je to kvalitne odspievané, tak e, určitá časť trpí v tom našom vnútri. Prejdeme teraz opäť e, za inými nahrávkami a môže byť, že práve teraz sa budeme mastiť si brúško, hladkať, lebo už dôjde na texty, ktoré sú trošku o niečom inom, ale na druhej strane bude to dosť trpká spomienka na najčerstvejší odchod, čo sa týka domácej scény. Dostaneme sa k tomu potom, čo si prejdeme posledných 5 udalostí dnešného dátumu, čo sa týka historického kalendára. Rok 2001 No, sú ľudia, ktorí nemôžu spávať, tak vyvádzajú fundamentálne islamistické afgánske vládnúce hudnutie. Taliban vtedy zničilo sochy obrovských bud- budhov z 3. a 5. storočia v Bamidžáne v 2007 Japonsko a Austrália podpísali historickú dohodu o bezpečnosti ktorou sa Austrália stala druhým najbližším spojencom krajiny vychádzajúceho slnka Japonsko malo takúto dohodu dovtedy len so Spojenými štátmi, ktoré im už svojho času tiež vyviedli krásne veci. Stačí si spomenúť na Hirošimu a Nagasaki. Pokiaľ ide o rok 2007, v Bratislave slávnostne otvorili Národné referenčné centrum pre tropické choroby a niekedy to tak aj vyzerá, že tam mnohí trpia na niečo podobné, hlavne tá 150 najznámejších postáv, aj keď niektorí sú dosť nenápadní vo svojej činnosti. Poďme za niečím pozitívnym zo sveta športu. Rok 2010 Slovenské družstvo pištoliarov v zložení Juraj Tužinský, Pavel Kop a Jan Fabo získalo na majstrovstvách Európy v streľbe zo vzduchových zbraní v Norsku bronzovú medailu. Juraj Tužinský ten pridal ešte bronzaj v súťaži jednotlivcov. No a čo si svet nedokázal nevšimnúť pred 11 rokmi, tak to bola voľba nového pápeža. 266 si teda na svoj v úvodzovkách dres mohol nahodiť kardinál Jorge Mario Bergoglio, ktorý prijal meno František a stal sa doposiaľ vôbec prvým pápežom s radou jezuitov prvým pápežom z územia oboch Amerík a prvým pápežom aj z južnej pologule. A gúľa sa teda dodnes. A jeho hlas, keď sa ozve, tak sú tábory, ktoré zase to vnímajú jedna tak, druhá tak. My teraz budeme počúvať záhadný hlas, ale ten záhadný hlas patrí menu Lubomír Stankovský alias Kyslík, 23. august rok 1951, vtedy sa ten príbeh písať začal. Máme tu už žiaľ aj konečnú stanicu, a to si spájame s 8. marcom tohto roku. známy počas toho pôsobenia na domácej hudobnej scéne, na seba Ľubomír Stankovský niekoľkokrát upozornil, či už teda ako spevák, alebo hlavne ako bubeník. Hráč na bicie nástroje, vyštudoval strednú priemyselnú školu strojnícku. V roku 1967 patril spolu s Janom Balážom a Mekým Žbírkom k zakladajúcim členom skupiny Modus. Tam pôsobil potom do roku 1970 73. Potom prešiel do skupiny Vlada Hronca a e, tam vydržal rok. V nasledujúce obdobie si je možné spájať práve so skupinou Prognóza, ktorá nám hrala spievala a toto vydržalo do roku 1981. Tam sa postupne vystredali viacerí interpreti Ali Beladič, Valika Eksteinová, Emil Frátri, Goto Meluzín, Nosko, Marian Obert, Jozef Škvaril, no a samozrejme aj Lubomír Stankovský. Vznikli pôvodne ako sprievodná skupina Karola Duchoňa, a s ním boli do roku 1977, potom tam bola Jana Kocianová, v dvoch rokoch e, v 79. už mali najväčšie úspechy aj so vlastnými pesničkami alebo nejakými tými cover verziami, či už to bola teda skladba Kreslím si rúžu z autorskej dielne Aliho Brezovského a Petra Brhloviča alebo e, titul e, s názvom Dievča hádaj za speváckým mikrofónom v prípade tejto pesničky Oto Meluzín potom sa dočkali aj LP platne Krížovka podľa obalu na nej, ale to už bol v podstate koniec prognózy. Prišla potom spolupráca s Dežom Ursínim, pričom teda Lubomír Stankovský si zapúchal na mnohých albumoch tohto domáceho legendárneho interpreta, no a potom sa stal opätovne súčasťou skupiny Modus, keď e, naspieval pesničku Ty, ja a môj brat miesto Mariana Grekšu, ktorý túto skladbu údajne odmietol, lebo sa necítil byť tým hlavným a správnym interpretom tak e, album Najlepšie dievčatá išiel ako na dračku, hlavne vďaka tejto skladbe, ktorá zľudovela pod názvom Sklíčka. A Ľubomír Stankovský bol zrazu zaujímavým aj ako spevák po čase opäť. No a keďže dnes sa obzeráme za tým, čo ho zviditeľnilo najviac, tak tu sklíčka jednoducho chýbať nemôžu. Thank you. prechádzame si teda spevácku cestu Ľubomíra Stankovského, aj teda tú skladateľskú, čo sme si pripomenuli úvodnou pesničkou, skladbou Záhadný hlas z albumu skupiny Prognoza, ku ktorému sa ešte vrátime, pretože tam mal možnosť e, ešte naspievať aj inú pesničku a možno aj trošku prekvapujúcu z dnešného pohľadu pretože s originálom svojho času prišiel Elton John a už vzniklo viacero verzií, ale slovenský text, o ktorý sa postaral Ľuboš Zeman, znie po rokoch tiež ako jeden z naozaj kvalitných, snáď bude potvrdené. Inak Ľubomír Stankovský si zabúchal aj na projektoch dostatočne známych. Pavol Hamel ho využil, keď dával dohromady Čas Malín, LP platňu, kde Ľubomír Stankovský teda hral na bicie, perkusie a aj si zaspieval so skupinou Burčiak. E, potom došlo na množstvo titulov Deža Ursínyho, keďže bol súčasťou skupiny Provizorium. Nebolo to len o prognóze. Albumy Milana Lasicu, Jara Filipa, Juliusa Satinského, My a Sťahovavy vtáci tak tam to bolo tiež o hre na bicie nástroje v prípade skupiny Modus nielen 80. roky a tri projekty, čiže najlepšie dievčatá, každý niečo hrá a vlaky s rokmi, ale aj regenerácia, to už ale bol modus úplne o niečom inom, pred tými šiestimi rokmi. V polovičke 80 rokov služby Ľubomíra Stankovského využila aj skupina Elán, keď sa točila hodina Slovenčiny, tak ako host si zaúčinkoval práve aj Ľubomír Stankovský a potom spolupracoval hlavne s Vašom Patejdlom na projektoch Monamúr aj Dlhá cesta, ale skôr v pozícii vokalistu. Tam je možné ho zaregistrovať tiež. No ale keď sa vrátime teda k tej prognóze, tak na nás čaká aj balada, ktorá v tej slovenskej verzii dostala názov Zrkadlenie. Zrkadlenie. Pezinku v júni roku 1980 pod hudobnou režiou Jána Lauka, ktorého pesničky či už v podaní Mariky Gombitovej alebo Pala Hamela sú tiež dostatočne známymi. No, celkom aj zaujímavou bola Šestica, ktorá tvorila vtedy skupinu Prognóza, okrem Ľubomíra Stankovského, tiež Marian Obert, Vlado Kašaj, Velika Ikštajnová, Oto Meluzin a Ľudovít Nosko, ktorý si zaspieval aj pesničku, ktorú si my dnes pripomenieme v novšej verzii, pretože muziku písal práve e, Ľubomír Stankovský na text Jozefa Augustína Štefánika. Posledný bosk, tam to vtedy naspieval práve Ľudovít Nosko a potom, keď e, prišiel Ľubomír Stankovský aj so svojou solovkou v roku 2001 Nový muž zo starých čias tak e, si túto pesničku zaradil v novej podobe a samým sebou naspievanú aj na tento album a tak tomu to teda spievalo pred tými 23 rokmi. som vedel, kad ja mám dnes ísť, kam ísť. Keď sa dívať nesmiem za tebou, iskrou mrazu zmámený stojí. Som s ľuďmi bez mien, tým som náhle sám. držal nemo v rukách tvoju tvár. Tak to bol posledný bosk, ale určite nie posledná pesnička. Tu si vypočujeme až e, v nasledujúcich okamihoch. Spolupráca s Martinom Sarvašom tá sa premietla do zvyšných 11 piesní albumu Muž zo starých čias v tom 2001 roku, keď mal možnosť aj s Marianom Obertom a ďalšími spolupracovať práve pri vzniku tohto svojho hudobného nosiča, v podstate jedinej solovky, ktorú kedy ponúkol s viacerými zaujímavými pesničkami, za ktorými by sa určite oplatilo vrátiť spomienku na Ľubomíra Stankovského. Uzavrieme pesničkou, ktorú dovolím si teda zaradiť medzi také výraznejšie a z tohto albumu možno ako potenciálne najväčšie hitovky, aj keď samozrejme všeobecne si to asi všimol iba málo kto. Takže na záver ešte náš kalendár. Muzika Als by si mnohý priestor až tak veľmi často nenašli, ale od toho sme tu, aby sme sa pozerali aj trošku iným smerom. A dnes to bolo žiaľ teda aj pri tejto príležitosti spomienke na Ľubomíra Stankovského a ešte máme na čo spomínať aj vďaka ďalším nahrávkam. Tie tri nasledujúce nás presunú do roku 1971. Bolo to pestré vtedy Erik Honecker sa stal hlavným predstaviteľom tzv. Nemeckej demokratickej republiky. George Harrison zorganizoval koncert pre hľadujúcich Bangladéša, opustil nás Louis Armstrong, vzniklo hnutie Greenpeace, takže bude to celkom pestré aj v tomto období, ale samozrejme nezabudneme ešte ani na veci, ktoré si spájame s tým dnešným termínom. Keď sa pozrieme do hudobného kalendára, ktorý patrí k 13 marcovému dňu, tak by nás tam skôr ťahalo viac do sveta. Aby sme si zaspomínali, Mike Stoller, rodák z Long Islandu, ročník 1933, sa zvedelnil ako skladateľ, producent spolu s textárom Jerrym Leiberom vytvorili jednu z najúspešnejších amerických autorských dvojíc. Stretli sa ešte v 50. rokoch v Los Angeles a stali sa autormi úspešných titulov pre amerických interpretov druhej polovičky 50 60 rokov, medzi ktorými figuruje aj legenda menom Elvis Presley, kráľ rock'n'rollu, ktorý sa dočkal tiež celkom zaujímavých pesničiek. Na konte tejto dvojice viac ako 70 hit parádových songov a preto ich aj v roku 1987 uviedli do rock'n'rollovej rollovej Siene Slávy, dnes teda 91. výročie narodenia. Neil Sedaka, to je ďalšia postavička tohto druhu, aj spevák, ale aj skladateľ. Ročník 1939, narodený v Brooklyne. V New York City od 9 rokov sa učil hrať na klavíri a už na strednej škole spolu so susedom, spolužiakom zároveň Howardom Greenfieldom začali skladať pesničky a Tie ponúkali iným interpretom so skladbou Stupid Cupid bola veľmi úspešná Connie Francis, potom sa Neil rozhodol aj pre spievanie, takže ich mali dosť. Takých tých úspešných aj u nás sa mnohé dočkali celkom zaujímavých podôb. Dam dudy du dam dam. Nálada je výborná a podobne. Scatman John alebo John Paul Larkin Narodený v roku 1942, ten sa stal jazzovým interpretom spievajúcim sket. Od 12 sa učil hrať na klavíri, v 70 rokoch sa živil hraním po baroch, jazzových kluboch v Los Angeles a v blízkom okolí. Potom sa presťahoval do Berlína v roku 1990 a preorientoval sa na sket, pri ktorom využil aj svoju logopedickú vadu, zkrátka koktal, keď to takto povieme. Tu popularitu v Európe si získal viacerými hitovkami ako Scatman, respektíve Scatman's World. V júli 95 vyšiel jeho prvý a úspešný album pod týmto názvom a vydal tri. Tretí ponúkol v júni 1999, už si ho veľmi neužil. Zomrel 3. decembra toho istého roku ako 57 ročný ale už po jeho úmrti v oktobri 2002 vyšla aj hitová výberovka. E, Ronnie Rogers, e, tak to by sme hľadali úspešne ako ročník 1959 e, tohto pána ako gitaristu skupiny T-Pow pobrokovej formácie, ktorá vznikla v Anglicku v 86. a Celkom sa im teda e, zadarilo, hlavne s pesničkou Čajnia In Your Hand, ktorá sa stala tou najvýraznejšou, akú kedy svojho času táto formácia ponúkla. No a ešte tu basgitarista skupiny U2 Adam Clayton, narodený o rok neskôr v roku 1960, tiež jeden z tých, ktorý sa dočkal Siene Slávy rock'n'rollovej v roku 2005, tak napokon kapela má 20 20 Grammy a predajnosť tam je to cez 175 miliónov kusov. To už niečo zrejme e, ste museli vytvoriť. A hlavne teda sa to týka albumov, ktoré si mnohí fyzicky zakúpili svojho času. Dnes už e, nemajú to kde dávať, nepotrebujú doma, aby sa im na to prášilo. Stačí, keď to majú v digitálnej verzii, ale tá vôňa a držať to v ruke to je úplne iný pocit, ako len tak e, si niečo zapnúť. Samozrejme aj na jedno, aj na druhé potrebujete elektriku, ale predsa len keď si ešte pozeráte aj nejaké tie prípadné obrázky alebo textový materiál, ktorý je k tomu pripojený, tak to predsa len má trošku inú atmosféru. Teraz e, už mierime do minulosti, teda do toho roku 1971 Opäť to bude o troch pesničkách, ktoré nám toto obdobie budú mať možnosť pripomenúť. No a tou prvou skladbou bude nahrávka, ktorá sa dávala dohromady 22. januára práve toho roku 1971 v štúdiách Československého rozhlasu v Brne. Pesnička, ktorú mnohí zachytili aj v slovenskej verzii, nielen v tej českej Tibor Lenský e, spolu s orchestrom Studio Brno sa postaralo tú následujúcu. Text dodala Jana Včeláková a pesničke dala názov Píseň z povětří. Šlapal si to po tom světě jak ten vagabund. Koukal kdysi v jeveně jako malý špunt. Suché drobky chleba házel malým kuřatům. Pokoušel se taky zpívat bílým oblakům pak lítal s drakem povětří. Jako blázen, co si na nic nešetří. Jako dět, jako dět, tak i můj papá prodával náladu za pár úsměvů. Jako dět, jako dět, tak i můj papá za pár úsměvů všechno dal. Podědil jsem starou brašku plnou nadějí, prodám ji rád smutným lidem, ať se usmějí tomu starou flašku s pěknou vinětou, co můj táta kdysi vypil s mojí pratetou. Hned sem lítá s drakem povětří, jako blázen, co si na nic nešetří. Jako dět, tak i já, jako můj papa to po tom světě jak ten vagabund. Koukám taky vyjeveně jako malý špunt. Suché drobky chleba hází malým kuřatům. Pokouším se znovu zpívat bílým oblakům. Zase lítám s drakem povětří. Jako blázen, co si na nic nešetří. Jako on, jako on, jako můj papa. Prodávám vše, co mám za pár úsměvů pány jako můj papa, za pár úsměvů všechno vám dá. Tibor Lenský nás to tu, nám to tu pekne rozpohyboval. Tá slovenská verzia Neveríš, uveríš v podaní Nory Blahovej. Tá sa stala tiež celkom úspešnou, aj keď teda tento song, čo sa týka originálu, e, mal na svedomí americko-francúzsky spevák, gitarista, hudobný skladateľ Joy Dessin, ročník 1938, zomrel ešte v auguste 1980. Takže veľa toho čo sa týka slávy s touto pesničkou, si užiť nestihol. Rok 1971, no, veselé veci, smutné veci, všetko sa dá povytiahnuť z každého rožka troška. Na štadióne futbalového klubu Celtic Glasgow sa uskutočnila, alebo udiala skôr, najväčšia tragédia športových dejín, vo Veľkej Británii. Pod zrútenou tribúnou vtedy zahynulo 66 fanúšikov a 108 utrpelo ťažké zranenia. Čo sa týka Československa, nové vedenie komunistickej strany na čele s prvým tajomníkom Gustávom Husákom robilo poriadky aj v Národnom fronte a dalo ho do formy, aká existovala pred rokom 1968 Gustav Husák bol zvolený za predsedu. Na majstrovstvách Európy v krasokorčulovaní vo Švajčiarsku v Cirichu získal Ondrej Nepela už tretí titul majstra Európy. V krasokorčulovaní o niekoľko týždňov k tomu titulu pridal aj svetového šampióna, získal to v Lyone vo Francúzsku. V Paríži vydali nový román sovietského spisovateľa Alexandra Solženicina august 14. Môžete si trikrát typnúť, ako to dopadlo v jeho rodnej vlasti. Samozrejme v Moskve to bolo zakázané. Čo sa týka vydania slovenskí horolezci, Ivan Fiala, Michal Orolín sa stali prvými e, z východného bloku, ktorí vystúpili na 8000-ový himalajský vrchol Nanga Parbat. Posádka sovietskej vesmírnej lode Sojuz 11 eh, zahynula pri návrate z orbitálnej stanice Salyut 1 a už to tu bolo spomenuté 71 rokov mal v roku 1971 takže sa to dobre pamätá keď v New Yorku dopísal svoj životný príbeh eh, legendárny jazzový kráľ Louis Armstrong Konal sa aj 6. ročník Bratislavskej líry od 8. do 12. júna. Výťazstvo si vyspievala Hanna Ulrichová s pesničkou Spoutej mne, Bobana Ondráčka, Zdeňka Borovca, strieborná skončila Eva Máziková, ktorej pesničku písali Jan Siváček, Tomáš Janovic, Orfeus a Euridika. Bronzový bol Viktor Sodoma s Vánkom, Václava Zahradníka a Eduarda Krečmara. Cenu diváka si domov niesli Marie Rotrová s Petrom Nemcom za titul eh, Hej, nebuď nesvá, opäť Boban Ondráček a Zdeněk Borovec ako autory. Pesničku, ktorú budeme počúvať v nasledujúcich chvíľkach, eh, tá bude zo slovenskej strany, naspievala Eva Kostolániová. No a nielen ja dúfam teda, že sa aj po rokoch ešte bude páčiť. Len ja dúfam má totiž to názov. Celý dom voňal anízom a svietil zlatý čaj. Poštár ma hľadal za vízom, už na mňa nie stratil pozlátku a zhor. zdriemnú, príď a daj mi zaspať s ňou, daj mi zaspať s ňou. Tichý šum krokov pri cieni zazoklamal môj sluch a čas obrátiť nemieni svoj nekonečný kruh. Dlhý deň strieda dlhá noc, len môj kalendár. Neráta týždne do Vianoc a nedbá o ten dar. Len ja dúfam, že sa vrátiš, možno zajtra, možno pár liet. Len ja dúfam, že sa vrátiš, pred vážny si je ňou, daj mi zaspať s ňou, mi No, ešte aby sme nepodriemali, ale pesnička dostatočne rozpohybovaná. Autory Karol Elbert, Katarína Hudecová, samozrejme hlas snáď stále ľahko identifikovateľný Eva Kostolániová, tak to je to krásne spievalo práve v tomto období, než prišli tie smutnejšie momenty. Pozrieme sa aj na Zlatého Slávika, ale ešte snáď zo pár udalostí, ktoré sa dajú spojiť s týmto obdobím, keď bol dosl- dokonca poslaný prvý e-mail v roku 1971 pomocou programu zvanému ARPANET ako osobný vedľajší projekt k e, bežnej práci na takýto prelomový moment sa už v tom čase aj pomaly zabúdalo. Než teda e-maily sa stali súčasťou života nášho každodenného, dokončili aj výstavbu Asuánskej priehrady svojho času, došlo aj na dohovor o mokradiach, volebné právo pre ženy vo Švajčiarsku, to sa tiež spája s týmto obdobím, keď e, vznikla prvá orbitálna stanica Salyut 1. Okinawa bola vrátená Japonsku. Dohodli sa Spojené štáty s Japonskom. Bahrajn vyhlásil nezávislosť aj Bangladeš, Katar. No, nezávislým úplne sa asi na tomto svete už nedá byť. Austrália a Nový Zéland sťahovali vojakov, sťahovali ich domov z Vietnamu, Došlo aj na prototyp počítačovej tomografie. Vývoj airbagu zaznamenal celkom výrazný pokrok, no a mikroprocesor Intel 4004 veci znalým to môže niečo hovoriť. Bola založená aj organizácia Lekári bez hraníc. Momentálne je to skôr o tom, že e, Svetová zdravotnícká organizácia búra hranice a nepozná už pomaly žiadne snáď to neovplyvní životy ďalších generácií negatívnym spôsobom, pretože má tu byť pre ľudí, nemali by tu byť ľudia pre ňu, ale to si môžeme hovoriť len tak pre seba pomaly. Čo sa týka Zlatého Slávika, tak 17 e, 866 platných hlasovacích lístkoch, ktoré prichádzali na korešpondenčných lístkoch. V kategórii spevákov sa objavilo 102 mien, v kategórii žien 80. Ťažko povedať z dnešného pohľadu, koľko hlasov prišlo pre Martu Kubišovú, lebo tak tá bola vyradená. Takže to poradie pokon. Hľadal som Evu Kostolániovú, napriek tomu, že aj po rokoch má stále obrovské množstvo priaznivcov a poslucháčov, ktorí sa k jej pesničkám vracajú, tak nejak sa jej v tomto období až tak veľmi nezadarilo v tom 71 to skôr v tých ročníkoch nasledujúcich, keď bola v 72. 21. a o rok neskôr na 10. mieste, tak za rok 1971 ju tu nejak nevidím, možno som prehliadol, ale poďme pekne po poriadku od 25 Helena Vrtichová, Eva Máziková, Valeria Čižmárová, Jitka Zelenková, Jana Matisová, Vlaďka Prachařová, Nora Bláhová, Helena Blehárová, Alena Tichá, celkom sa slovenským v tomto v tejto zóne darilo, ale vyššie to už bolo viac o českých interpretkách. Jitka Molavcová 16, potom Eva Olmerová, Hanna Hegerová, Viera Špinárová, Petra Černocká, Marcela Lajferová, no a elitná desiatka od spodu Zdenka Lorencová, Iveta Simonová, potom sestry Marta Atena, Elefteriadu, Miluška Voborníková, Hanna Ulrichová, Hanna Zagorová, štvrtá Nadia Urbánková, bronzová Marie Rotrová, strieborná Helena Vondráčková a zlatou sa stala Eva Pilarová. V podstate naposledy, pretože potom už nastúpila Nadia Urbánková na 5 rokov. Čo sa týka pánov, tak e, dole Ivo Heller, 25. Nad ním Dušan Grúň, Jiří Suchý, Pavel Bobek, Petr Ulrich, Jiří Hromádka, potom nasleduje Petr Němec, už spomínaný, Aleš Ulm, Milan Drobný, Jiří Štědroň, Karel Černoch, Jaromír Majer, Milan Chladil, Bob Friedl, Jozef Laufer, 10. Karel Hála, nad ním Petr Novák, Viktor Sodoma, Pavol Hamel, Jiří Korn, Pavel Novák a Valdemar Matuška. Ten bol štvrtý. Pokiaľ ide o medailistov, Bronz si pripísal na svoje konto a nie jediný, vaše Neckář, strieborný bol Petr Spálený, no a tú zlatú šnúru začal naťahovať a celé 70. roky mu patrili Karel Gott. Až v tom 82. sa to tam potom zmenilo, takže od roku 1968 ťahal túto výťaznú šnúru, ktorú mu pretrhol v 67 Valdemar Matuška. Ani jedno meno, respektíve interpreti, ktorí sú pri tej záverečnej pesničke z tohto obdobia, tak e, ani jedno meno spomenuté nebolo. Jarmila Veselá a Petr Pospíšil, tí sa tiež do Brna presunuli do Československého rozhlasu, aby naspievali pesničku, ďalšiu z cover verzií E, ktorú otextoval tentoraz Pavel Cmíral. S menom Pavla Cmírala si spájame predovšetkým teda hitovky e, Petra Kotvalda, s ktorým potom mal možnosť e, spolupracovať, ale písal aj pre iných interpretov. Ten podnik rozprávkár pre Helenu Blehárovú by tiež mohol byť zaujímavým. No ale teraz je to o pesničke, ktorá má názov Od jedem snít. To bol taký nenápadný single z tohto obdobia, a môžete posúdiť po rokoch, či sa vydaril. ktorí nás počúvajú v repríze po polnoci, že tí už to snívanie aj aktívne podporujú. Toľko aj spolupráca teda s Pavlom Cmíralom, přerovským rodákom, e, ktorý je ako textár evidovaný od 1. apríla 1970 a už teda toho popísal celkom dosť, e, nielen pre túto dvojicu, hlavne teda ten Petr Kotwald, tam vyčnieva aj so všetkými tými svojimi hitovkami typu Gejzír, e, Milujem se čím dál víc, nešpadne výstřel, můj dům se chrámem nestává, má holka střízlivá a podobně, tam, kde jsem já, tam nejsi ty, ale z tých iných interpretov nielen Helena Blehárová, ale aj Iveta Bartošová, Heidi Janku, Marta Atena, Hanna Hegerová, tam by sme toho našli naozaj celkom dosť. No, ale je to aj v podstate jediné, čo sme si dnes z jeho strany pripomenuli. Tá záverečná už necelá polhodinka to bude o spomienke na 5. E, v e, ankete Zlatý Slávik za rok 1971 menom Pavel Novák, keďže 10. marca uplynulo 80 rokov od narodenia. V podstate s Pavlom Smíralom pochádzajú z toho istého mesta, tiež sa narodil v Přerove, ale o rok skôr respektíve, respektíve v roku predchádzajúcom, lebo presne o rok to nie je. Pavel Cmírol, ten je decembrový oslávenec a teda Pavel Novák bol tým marcovým. Žiaľ, v Přerove sa to aj uzavrelo 11. februára 2009, takže budeme si pripomínať niektoré nahrávky, ktoré nám tu ako spomienka teda zostali, ale nemali by sme zabudnúť samozrejme ani na ten eh, dnešný termín, lebo ešte tam máme celkom zaujímavé postavičky z histórie, z tých najvzdialenejších e, e, ročníkov. 18. storočie ponúka hneď tri príklady. Joseph Priestley, to bol britský kazateľ, filozof, fyzik, chemik, všeličo možné, objaviteľ prvku kyslík, ročník 1733, o 8 rokov neskôr sa vo Viedni narodil panovník rímsko-nemecký cisár, český a uhorský kráľ Jozef II. bol najstarší synom Márie Terézie a Františka I. Lotrinského. Potom po úmrtí ocina bol korunovaný za rímsko-nemeckého cisára. V roku 1780 nastúpil potom na kráľovský trón po svojej mamine. No, presadzoval princípy osvietenstva, bol tam tolerančný patent alebo zrušenie nevoľníctva. V Ruste, v dnešnom Rakúsku, sa zase v roku 1754 narodil prírodovedec, bratislavský mestský lekár, zakladateľ novej disciplíny zdravotnej polície, ktorá bola predchodcom dnešnej sociálnej hygieny bol aj priekopníkom očkovania detí proti kiahňam Teofil Zachariáš Husty. To posledné meno pre túto chvíľočku, ročník 1874, Ellery Harding Clark, to bol americký atlét, prvý víťaz v skoku do výšky a v skoku do diaľky na moderných olympijských hrách v Aténach v roku 1896. Výnimočný sa stal hlavne tým, že sa stal jediným športovcom, ktorý dokázal vyhrať v obidvoch týchto súťažiach na jednej olympiáde. Odvtedy sa nikto nenašiel, kto by skočil aj do výšky, aj do diálky, aj do obchodu ehm, na jednom podujatí ako on a ešte zvíťazil samozrejme, lebo skúsiť to môže mnoho športovcov, ale takto to nedá nikto alebo nedal odvtedy. vtedy 20. storočím sa postupne prejdeme. Teraz už prvý príspevok zo strany Pavla Nováka Podivný spáč. Tam zdi zbytovní, někdo tam asi spí, leží tam v trávě, u hlavy kytky má. Nechce už vstát, víckrát nechce už vstát. Kam jen asi šel a s kým se chtěl přivítat. Boty má pokrytý prachem z té cesty zlý, zelený sukno v zelený trávě tlí, jako by spal leží by spát. A proč nevstane, to jenom osud ví. Je to spáč podivný, mé kroky neslyší, leží tam v trávě celý se rosolský. Možná chtěl hůř šálskou hůl. A teď tam leží, na věky v trávě spí. Někdo asi na něj čeká, dnem a bezesnou nocí. Z okna se dívá, šedin má stále víc. Šedin je víc. A proč nejde dál? A proč nejde dál? To jenom osud ví. Uších mu bubem zní z té vřavy bitevní. Teď už jen leží, nemůže vstát a jít. Ten podivný spáč nedojde domů. čeká, už se ho nedočká. s spánkem věčným, k obloze vzůru zlíží, leží tam v trávě hlavy kytky má. Možná chtěl hůl, bílou maršálskou hůl, tam leží, na věky v trávě spí. A teď tam leží, na věky v trávě spí. Pavel Novák, ako už bolo povedané, Narodený v Přerove pred 80 rokmi, bol českým, respektíve moravským spevákom, skladateľom, hudobníkom aj spisovateľom, známym aj v pesničkách zo 60 rokov, ale potom aj v tom neskoršom období, hoci asi 60 roky možno pokladať za také tie najúspešnejšie. Po maturite na gymnáziu v rodnom meste v 62. začal študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého Volomovci. Bola tam biológia, telesná výchova, absolventom sa stal v 67., ale už spieval od 61. s Dixielandom Přerov a s týmto súborom teda zrealizoval aj v roku nasledujúcom svoju prvú rozhlasovú nahrávku. Krátky čas spieval aj s orchestrom Alfa, potom v 64. bol jedným zo zakladateľov skupiny Synkopa a s touto formáciou natočil potom aj veľmi úspešné vyznání, ku ktorému by sme sa dnes v podstate mohli aj tiež prepracovať už vďaka tej nasledujúcej pesničke. A došlo aj na pôvodné pesničky, bol takým priekopníkom po tejto stránke, nielen spievať v češtine, ale dokonca ešte si aj písať tieto pesničky, tak by sme si to aj mohli pripomenúť. No ale spomínať dnes ešte môžeme samozrejme aj na ďalšie postavičky, ktoré máme v kalendári, aby sme to postíhali. To 20. storočie mm, mohlo by byť aj o mene Sergej Vladimirovič Michalkov, Narodil sa v Moskve 13. marca 1913, stal sa dramatikom, spisovateľom, hlavne autorom ruskej hymny. Jeho dvaja synovia, Andrej Končalovský a Nikita Michalkov, sa stali známymi ruskými hercami a režisérmi. Manželka Natália Petrovna Končalovská poetkou a prekladateľkou. Miriam Kantorková česká speváčka, herečka, moderátorka, tá je ročníkom 1935. Od detstva súčasťou rozhlasových hier. Potom, sa mm, posunutá teda a popohnaná maminou venovala štúdiu spevu a hre na klavír na Pražskom konzervatóriu, ale počas štúdií hrala aj ochotnícke divadlo a potom po absolutóriu Eh, vyučovala niekoľko rokov údobnú výchovu, až potom sa stala herečkou, speváčkou, konferenciérkou v armádnom umeleckom súbore. Víta Nejedlého zároveň aj študovala herectvo na Divadelnej akadémii a po ukončení spolu zakladala poetickú kaviarňu Viola, to by malo byť dnešné divadlo Viola a zahrala si aj v divadle na Zábradlí a nakoniec zakotvila v divadle EF Buriana kde pôsobila až do jeho oficiálneho zrušenia. No a čo sa týka úloh vo filme Romance pro křídlovku, eh, Kladivo na čarodejnice, z tých seriálov Život na zámku, aj my všichni školou povinni, aj keď tam sa v podstate len tak myhla ako mamina jedného z nezbedných žiakov, ale aj rozhlaza dubbing, jej bol plný. 40. roky si pripomenieme vďaka trom postavám, o chvíľočku najskôr avizované vyznání. Z tvých tváří slunce pálí, z tvých očí prší, hlas je píseň dálí, co hrá si z duší. Si touhou hviezdo jasná, si růz tak krásná, si vánkem žáru léta, si můj krásný sen. Jak květ, co včelku vábí, mě vábí krása tvá, musím ti lásku dát, vždyť vím, že navždy má, rty mé jen tobě šeptají, že mám. znají a nechtějí znát. Teď mám tě, sne můj sladký, nedám tě nikdy zpátky, nedám tě za nic na světě, navždy chci tě mít. sladký, nedám tě nikdy zpátky, nedám tě za nic na světě, navždy chci tě mít. Pripomíname si teda 80. výročie narodenia Pavla Nováka a pripomína si to aj vydavateľstvo Suprafon ktoré ponúka zbierku singlov na viacerých CD nosičoch. No a úvodný dvojalbum obsahuje pesničky z rokov 1966 až 71. Nechýba ani toto vyznání, točené v štúdiu Československého rozhlasu v Ostrave s formáciou Synkopa, Přerov, kde teda funguje a figuruje hlavne v pozícii skladateľa a textára aj práve Pavel Novák. Takže je možné si e, pripomínať aj roky 1966 až 71 na tých prvých dvoch diskoch. Potom sú tam ešte samozrejme aj tie ďalšie dva nosiče, ktoré sú o rokoch 72 e, až 84, ale my zostaneme ešte v tej prvej pasáži a dostaneme sa aj k ďalším nahrávkam, ale predtým e, v podstate rovesník e, Pavla Nováka, ktorým je Jozef Markuš. Tiež je to dnes o 80. výročí e, narodenia v Maďarsku. Stal sa u nás verejným činiteľom, ktorý bol od roku 1990 do roku 2010 predsedom Matice Slovenskej. Od odchodu z funkcie potom čelil viacerým trestným oznámeniam z majetkovej trestnej činnosti. V oktobri 2014 ho aj polícia obvinila z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, ktorý mal spáchať ako predseda a štatutár. E, obvinenia sa týkali údajného prevzatia dlhu skrachovaného matičného fondu vo výške 200 tisíc eur, ktorý sa neskôr ocitol v likvidácii a poskytnutia prostriedkov zo zbierky na národný poklad organizovanej po vzniku samostatnej Slovenskej republiky nebankovej spoločnosti. Jozef Markuš proti obvineniam podal sťažnosť, ktorú ale potom prokurátor zamietol. Prejdeme k niečomu príjemnejšiemu a tým bude určite o tri roky mladší Viktor Price, český herec, známy z mnohých českých filmov a seriálov, aj spomínaný e, titul My všichni školou povinní sa ho týkal, aj keď on sa tam fyzicky neobjavil, iba nahovoril ten úvodný komentár, text e, rekapitulačný k tým predchádzajúcim okamihom. Zahrala si tam skôr jeho manželka Jana Drchalová, s ktorou sa zoznámil na Divadelnej akadémii muzických umení a hneď po štúdiách sa teda konal aj sobáš, preto ju poznáme ako Janu Prajsovú Spolu vychovali dvoch synov, Martina a Honzu. Martin ten sa tiež venuje herectvu, ale Viktor Price e, ten pochádza z divadelníckej rodiny. Mamina Jindřiška Gabriela Priceová vystupovala v Dismanovom detskom rozhlasovom súbore s českým speváckým zborom, pôsobila ako hlásateľka Československého rozhlasu aj televízie a v divadle ako členka zajazdového tzv. vesnického divadla. Detstvo prežil eh, v Pražskom Karlíne, študoval na Říčanskom gymnáziu, kde potom písal, kreslil pre školský časopis, venoval sa recitácii, učinkoval v ochotníckom krúžku. Chvíľku sa chcel stať aj novinárom, ale rozhodnutie zlomil kamarát, pod ktorého vplyvom sa prihlásil na štúdia na tú divadelnú akadémiu. V 69. absolvoval. No a potom už eh, sa mal možnosť zviditeľniť po tejto stránke Marian Dudinský, rodák z Košíc, novinár, politický väzeň, ktorý bol po podpise charty 77 nútený pracovať ako robotník, čašník, vodič električky. Neskôr bol väznený pre údajný trestný čin vyzvedačstva, ktorý bol samozrejme vykonštruovaný e, štátnou bezpečnosťou za návštevu veľvyslanectva Spojených štátov v Prahe, kde mal odovzdať na zverejnenie pre Rádio Slobodná Európa a Hlas Ameriky, ním písané kritické články. Tento príbeh je už ukončený od mája 2008, ale neukončili sme ešte príbeh aspoň ten hudobný Pavla Nováka, tak si poďme pripomenúť iný čierny deň Kdykoliv tu sám, tak pořád smůlu mám. Oh, oh. Jak smečka psů je zlé, přichází tmou. Jako nůž Chodí za mnou jak strach, až si mě spoutá svou pavučinou. Oh, oh. Jak smečka psů je zlé, hej, přichází tmou. Jako nůž má ten den, o kterém zatím sní, že ho snad jednou někde utopím. Oh, oh. Jako pár psů, ten zlej den snad utopím. Ten zlej den pak utopím. Ešte tri pesničky by sme mohli postihať z tejto strany, čo sa týka Pavla Nováka. Tých mien, ktoré nám ešte dnešný kalendár ponúka, je ale tiež celkom dosť, tak snáď to prebehneme tak ako sa patrí Jozef Lukáč, ročník 1957, narodený v Košiciach, bývalý slovenský hokejový útočník, tréner, pôsobil samozrejme najskôr v Československu, v Košiciach, potom v Zetore Brno. Aj v zahraničí si zahral napríklad e, bol draftovaný e, kebeckým tímom ešte v 82. E, roku. Ťažko sa išlo do zahraničia samozrejme vtedy. V tej Československej lige odhral 12 sezón, 422 zápasov, strelil 172 gólov, reprezentoval na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov dvakrát a potom na majstrovstvách sveta do 20 rokov. 77. Ján Kocian, narodený v Zlatých Moravciach v roku 1958, za Banskú Bystricu ako futbalista samozrejme odohral 212 stretnutí, stredu 20 gólov v rokoch 1979 až 88, potom prešiel do Nemecka. FC São Pauli 147 zápasov tú aktívnu kariéru ukončil v roku 1993 za Československo to bolo 26 stretnutí aj na majstrovstvách sveta v Taliansku v roku 1990, keď bol zvolený za hráča roka. Potom bol aj trénerom. E, Michal Hyb, e, ročník 1963, čiže o 5 rokov mladší, rodák z Hornej Kráľovej, bývalý futbalista, reprezentačný tréner, viedol reprezentáciu so Stanom Grigom, Československej lige 192 stretnutí 18 gólov, hral za Plastiku Nitra a aj za Pražskú Sláviu. Potom sa stal trénerom aj v Petržalke, aj v Slovania a za československú reprezentáciu. To bolo 5 stretnutí, predovšetkým v kvalifikácii na majstrovstva Európy 92. Jožo Pročko, dnes má narodeniny. Môžete pozdraviť, rodák z Halíča, asi najviac komik, zabávač, aj keď teda častokrát doženie k slzám, hlavne v tom najčerstvejšom termíne. Ale tak dobre, každý sme nejaký. Edgar Davids, eh, holandský futbalista, bývalý už tam samozrejme, keďže má 51. narodeniny, dnes eh, bol hráčom Ajaxu Amsterdam a výrazným s kariérou začínal práve v tomto klube, získal tri tituly, v Holandsku víťazstvo v pohári UEFA v roku 1992 aj v Lige majstrov v 95. prezivku má Pitbull asi si vieme predstaviť prečo potom si zahral aj Váce Miláno tam odohral iba 19 stretnutí prešiel do Juventusu a pôsobil až do roku 2004 tiež tam bolo viacero úspechov Posledné meno z oslávencov je určite dostatočne známym aj na Slovensku. Mikaela Šifrinová, tá je ročníkom 1995, americká lyžiarka, ktorá sa špecializuje najmä na točivé disciplíny, slalom, obrovský slalom, stala sa celkovou výťazkou svetového pohára, olimpijskou výťazkou, svetovou šampiónkou. No a v slalome aj štvornásobnou výťazkou svetového pohára najmladšou šampiónkou v olympijskej lyžiarskej histórii ako 18-ročná plus 345 dní, čiže tesne pred 19. narodeninami. Takže to je kompletka, taká malinká a malinkou bude aj pesnička. Zvon osmkrát zaklinká, k nám přijde má malinká, jsem doma sám na kafe vodu dá až nám u dveří zacinkám. Ven málo smí, však dnes něco po osmí, k nám přijde má malinká. K nám přijde má malinká. Znám z domu svou maličkou, je v přízemí holičkou. holičkou. V šest zavře krám a dvě hodiny půjde k nám jak stín podle zdí po špičkách. Po špičkách dík sousedům, však stejně pozná celý dům, kam chodí má malička. Kam chodí má malička. Mráz prolézá uličkou, trápí i mou maličkou. Jí ubohý je zima na nohy, než nám u dveří zacinká. Já chci řád let jako žavej drát, až přijde má malinká, až přijde má malinká. zima na nohy, než nám u dveří zacinká. Já chci řád a plát jako žhavej drát, až přijde má malinká. K nám přijde má malinká, k nám přijde má malinká. Malinká doznala. No a ešte dva očakávané tituly od Pavla Nováka by tu zaznieť tiež mali pred tým predposledným zostava odchádzajúcich, pokiaľ ide o 13. marcový deň. Benjamin Harrison zomrel v roku 1901, bol 23. prezidentom Spojených štátov. Ján Bahil, ten zomrel v roku 1915, bol slovenským konštruktérom, vynálezcom, rodák zo Zvolenskej Slatiny, helikoptéra poháňaná benzínovým motorom balón so vzdušnou turbínou, tank na párny pohon, zariadenie na spájanie vagónov alebo výťah na Bratislavskom hrade. To by mohlo byť niečo, čo sa s ním dá spájať. Ešte tam boli nejaké, že vložka do kachly na lepšie využitie paliva, patent na využitie spádu kanalizačnej siete na výrobu elektrickej energie, takže našlo by sa toho dosť. Jan Patočka, významný český filozof, disident, aj hovorca Charty 77, zomrel z hodov okolnosti práve v 77. a v ten istý deň nás opustil aj legendárny František Krištof Veselý, ktorého si možno takto pripomenúť. Jozef Šebánek, to je tretie úmrtie v tom istom roku, bol hercom, pôvodne inak e, vodič a možno Hogo Fogo, Homolka, to by mohlo byť niečo čo ho zviditeľnilo asi najviac. E, Krištof Kieslovský, to bol polský filmový režisér a scenárista, ten zomrel v roku 1996. E, Karol Spišák, odchod v roku 2007, režisér, herec, zomrel v Bratislave. Predstavil sa aj vo filmoch typu Balada o siedmich obesených, Kosenie jastrabej lúky, Pavilon Šeliem, Mesto plné dážnikov, ako režisér zase Eh, je podpísaný pod seriálom Adam Šangala napríklad. Dana Zátopková, manželka Emila Zátopka, tá bola ročníkom 1922, rovnako sa narodila ako Emil Zátopek v ten istý deň, aj v ten istý deň eh, získali obidvaja zlatú medailu na Olympiáde v 52. v Helsinkách. Zomrela pred 4 rokmi, hádzala oštepom mimochodom. O dva roky neskôr už sú tomu dva roky zomrel Ľuboroman, rodák z Malaciek, bol aj hercom, neskôr politikom. No a William Hart, ten nás opustil tiež pred dvomi rokmi, americký herec, držiteľ Oscara za najlepší mužský herecký výkon z roku 1985 vo filme Bosk pavúčej ženy, ale bolo tam viacero zaujímavých e, titulov, e, ktoré sa s ním spájajú môže byť, že Bohom zabudnuté deti napríklad by mohol byť jeden z takýchto e, momentov zaznamenaných. No a než sa rozlúčime, poďme ešte za pihovatou dievčinou. Mám duhu pro svůj den, hvězdy zase pro svou noc. Ráno jsem okouzlen, nikde nepoznávám tu moc. Tvé oči pro mě jsou duhou bare plákavou. Tvé pihy září tmou, jako hvězdy nad hlavou. Hledám stále, hledám rým, už po desáté, proč já blám? jsem pořád s ním o té dívce pihovaté. Proč si mě nevšímá, což musím o ní jen snít? Proč si mě nevšímá, jenom ve snách sní Hledám stále, hledám Rím, už po desáté, proč já blázen pořád sním o té dítce pijovaté. Proč si mě nevšímá, což musím o ní jen znít, Proč si mě nevšímá, jenom ve snách smím mít. La la la la la la la la la No, bolo aj veselo pri koncertoch, aj pri pesničkách tohto typu v prípade Pavla Nováka, na ktorého sme dnes spomínali pri príležitosti teda tej nedožitej 80 ani 70 žiaľ teda nestihol osláviť, keďže jeho príbeh trval 64 rokov necelých 65 do 11. februára 2009 tých viac ako 40 rokov na hudobnej scéne bolo to o účinkovaní nielen doma, ale aj v zahraničí Nemecko, Francúzsko, Spojené štáty, Austrália, Mongolsko, Polsko, Jugoslávia, Belgicko a boli tam aj knižky Jak som spíval klokanum, Vyznání i Smrt se bojí podľahol rakovine prostaty v Přerovskej nemocnici spomienka záverečná a snáď aj očakávaná, pretože toto sa tiež zaradilo medzi najvýraznejšie pesničky z jeho repertoáru. Ďalšia dovezená melódia v skladbe Nádherná láska a tá k jeho pesničkám u mnohých zostáva až dodnes. A to je bodka za dnešnou Petrolejkou, takže do počutia. Ja včera ještě nosil blázna šat a nevěřil jsem na tu sladkou vůni. Svět otočil se kolem osy jednou jedenkrát. A teď už se mě nemusíte na nic ptát. Nádherná, nádherná, nádherná. Nádherná lásko po svůj chvílku díl Ty si bílá tečka nejnežnejších vět, ty jsi květ, co jsem slét, ty jsi můj šestý svět a díl, Šla městem, pestrý šátek za ní vlál. A ve vlasech jí zahořela růže. Já chvíli šel jsem za ní, Chvilku vedle ní jsem stál a v rozpačitém srdci oheň splál. Nádherná, nádherná, nádherná, nádherná, lásko, i chvilku díl. Ty si bílá tečka nejněžnější květ, ty si květ, co jsem sled Ty jsi můj šestý světadíl. Teď v zahradě snů už svoj růži mám. A sám na její slávu verše píšu. Na bílém břehu touhy stojí naší lásky stan. A v něm tu svoji růži objímám nádherná, nádherná, nádherná, nádherná, lásko, postúj chvíľku díl. Ty si bílá vtečka nejnežnejších květ, ty si květ, co jsem sled, ty jsi šestný šestý díl. Nádherná, Ty jsi můj šestý světadíl. Nám